Ке зборуваме за тоа, јас од време на време имам така навика да зборувам на вакви теми, затоа што секој од нас, преминати преминатиот пат спомнавме дека животот знае да биде тежок, да биде исполнет со неволи, неприлики, и затоа од време на време сакам и јас самиот да се храбрам, ама да, ги, да ве храбрам и сите вас. Што да правиме во неволите? може да биде насловот на денешната тема, И а, советите кои што ќе ги разгледаме на број 6, може да има може би повеќе, ама ете 6 како позначени, сите се содржат во посланието до филипјаните. Па да отвориме таму и пред да почнеме со овие совети кои што верувам дека ќе ни помогнат за тоа како да се справуваме, како да а, постапуваме кога сме во неволја најнапред треба да имаме увид дека ова послание е едно од оние неколкуте кои што е така наречено затворско послание, кои што Павле го пишува од Рим, дека се наоѓа таму во некоја келија, која што, ја не знам дали денешните имаат, ама која што нема ни air condition, нити има не знам каков душек или кревет угоден за спијање, кој знае какви услови имало во првиот век да се најдете во римски затвор. Значи, очигледно, можеме да се служиме веднаш дека Павле се наоѓа во неволја, во околности тешки. Дори не знаел, може секој ден да му заврши животот. И во едни такви услови, ако очитаме посланието во филипјаните, кој што е кратко, има четири глави, Вие на многу места, не знам, не ги изборев, меѓутоа многу места имате радост, радувајте се, радост, радувајте се. Тоа е Павле, таму во некоја зандана во Рим. И така да ова е едно од посланијата кое што е можеби едно од најдобрите и може да ни порача, да ни укаже на многу убави совети за тоа како да се спробуваме со неволите во нашиот живот. Прво, не дека е најбитно, меѓутоа сите се битни, ја ви рекол, но прво, поред, секојаш која си во неволја, фокусирај се на позитивното. Немој да се задржуваш и се фокусираш на негативни работи. Верувам дека тоа сите го имаме искусено. Ако се задржуваме на негативни работи, тоа уште повеќе ќе не скрши. Филипјаните прва глава, од 12 стих, па некаде таму до 18 ги читаме. Значи прва глава Филипјаните, од 12 стих. Видете го Павле во затвор. Пишува послание до црквата во Филипи. Каде беше таа црква? Каде беше Филипи? <laughs> Македонија. И сакам да знаете, браке, дека ова што се случува со мене помогна мощне многу за ширење на евангелијето. Видите, Павле, што пишува? Се жали, Павле? Еле, овде ми е тешко, браке. Суф леп ни даваат на секој трет ден и по нешто плюс, <laughs> или не знам што. Не, видите што, што пишува? Сакам да знаете, браке дека ова што се случува со мене помогна мощне многу во ширење на евангелијето. Видите, кај му се насочени му мислите. И тоа е така, така било. Така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други дека сум вокови заради Христа. И Павле бил заради тоа во затвор, значи не е некој он криминалец, кој што навистина заслужува затвор. Туку заради Христа се нашол таму. Од него дознале сите таму. Биле осведочени сите. Го проповеда Евангелието. И не завршува тука, туку веле и и дека повеќето од браќата во Господа, охрабрени од моите окови, се осмелуваат се повеќе да го проповедаат без страв Божето Слово. Уште тоа им влева и храброст на останатите кои што работат за Бога. Ова, ова случување со Павле во неговиот живот. Навистина, едни го проповедаат Христа, сега се осврнува на некои кои што го проповедаат Христа, вика од зависти, од и од љубов кон препреки, а други од добра воља. Едни од љубов, знаејќи дека лежам во окови за одбрана на Евангелието, а други го наместуваат Христа од чисто љубие, не со чиста намера, мислејќи да ми нанесат неволја во моите окови. Но, и покрај тоа, тој вели, само тоа дека на секој начин било дволично или искрено Христос да се проповеда. Битно е Христос се проповеда, Евангелието оди. И му се радувам на тоа, а и ќе се радувам, вели Павле. Видите какво послание пишува од затвор, околности кои што воопшто не се светли. И сега може да се постави прашање, кога ние би се нашли во една ваква слична ситуација, и кога би имале прилика еве да напишеме писмо до еве, што за мене Борче се наоѓа тамо во затвор, не по своја вина, и се пишува писмо до црквата на Петр Попарсов. <laughs> И што ќе напише? <laughs> Амам, браке, помагајте. <laughs> или ќе почнам да јадикувам, да се жалам, или не знам што. Она што е природно или човечки. Мегуто, Павле не го прави тоа. Павле се задржува на позитивното. Од секи изводи позитивно. Е, најбитно е, вика, сакам да знаете дека Евангелието се проповеда. Сите разбра овде, кој сум и зашто сум во, во затворен. Верувате дека тоа помага. Павле има многу причина да се жали, меѓутоа тоа не го прави. Воопшто. И кој, кој би бил ефектот ако тој земе, почте, значи, пишува послание до црквата што тој ја основал тамо во Филипи и почне, почна да се жали ќе го сруши духот и на браката и од црквата таму. Не. Второ, значи прво е да се фокусираме на позитивното. Второ, да се трудиме да сметаме дека се што доаѓа во нашиот живот доаѓа од Господа. Ја не велам дека се доаѓа од Него, меѓутоа да се трудиме да така го прифаќаме, да така ги прифаќаме нешто. Еве јас лично во мојот живот Тоа така го разбирам. Дека се доаѓа од Господа. Тоа многу ќе помогне, затоа што може да се јави гнев кај вас, може да се јави омраза, не да е Боже кон Господа, заради еве ситуацијата во која што сте се нашле, какви и да е. Тоа може да ви ја сруши верата, може да ве однесе сосема во погрешен правец, односно во раците на гјавот. Филипијаните четврта глава, се значи сега ако ќе шетаме, напред да и назад, четврта глава, 11 и 12 стих. Не го зборувам тоа заради скудност, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум, пазите, Павле, во затвор. Вели, јас научив да бидам задоволен во она во што сум. Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум во се, на се и во се што да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. Што сака да каже Сава Павле? Се прифаќам, се што ќе дојде во мојот живот, прифаќам. Господ дозволел така да биде. Да се подсетиме на Јов, случајот со Јов. Јов нема поим што се случува горе и дека ќе се најде на удар, Токму поради својата верност. И што вели, која е, која е обвинувањето гјаволот што го дава? Опа, ти, ти си го заштитил, му се обрекне на Господ, ти си го заштитил, си го оградил, си го благословил, па тој ки нема да ти служи, па ки ти служи, ти, ти служи од корист. Ај тргни ја заштитата, па да видиме. И често пати некои работи што ни се случуваат во живото се токму заради тоа да, да Господ сака да излее од нас, значи, драгоцен метал, да, да покаже и да, да, да тестира, да види дали ние му служиме од любов или не знам, од некаков интерес или било што. И Бог ја трга заштитата, па му се случува тоа му се, што му се случува. Нели Господ пред вели, ама него допира и него. Не, што се гјавот го слуша Господа? Не. Имал се уште некоја заштита. Колку Господ дозволил, толку гјаволот може да направи зло подосна нали ќе дозволи да го удри со оние лути рани, ѓаволот тоа го прави, те два чека. Значи, тој е лав кој што рика, ама замисли го како лав кој што е на ортома и Господ го држи, така да кажам. Ако Господ му дозволи во ред, ако не, нема шанси. Затоа Јов ќе каже таму, да се, сети, да се подсетиме, ајде да, да свртиме на кратко до Јов, книгата на Јов, првата глава, кога почнуваат, нели, му се издешаваат сите оние страшни неволи за кратко, изгубил се, целта му е на нели, да овој похули на Бога. 20, 20 стих, тогаш Јов стана, видите што се му се наслучило, вели, тогаш Јов стана и расцепи облеката врз себе, ја изврчи главата и падна ничком на земјата се поклони. Што значува ова? Служење. Му се поклонува на Господа. Му служи, пости, се моли овде. И вели 21 стих, излегов гол од мачината утрово и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Не дека буквално е вака, меѓутоа Господ дозволил тоа да биде. Јов не похолил, Јов ја сваќа ова, го сваќа овој момент дека се доаѓа од Господа. Господ дозволил. Многу полесно е <clears throat> ако така ги сваќаме работите. <coughs> Затоа што ќе знаеме дека Господ е тука, Господ дозволил да со одредена цел. Господ не е туку така дозволува некој работи да се случува во нашиот живот. Земете го Или е, ова е вистински момент да се сетиме на оној прекрасен стих еден од моите најодмилени. Римјаните 8:28. Се содействува, значи се содействува за добро на оние кои што го љубат Бога. Се содействува. Не мора да значи ке се што ни се случува е добро, наведум, нели? Може да бидат многу лоши работи, меѓутоа, сето тоа се действува и оде во правец на, за наше добро. Сети се на Јосиф. Што се случува? Неговите браќа го продаваат. Први сакали да го убијат, на крајот се предомислија го продаваат на Исмаилците, завршува во Египет. Се враќа, доаѓаат по играта на случајот, некој ќе каже не, сето тоа е Божја промисла, доаѓаат во тие седум гладни години неговите браќи кај него. Него ни препознава, тоа е малте не начело на Египет. И што е вели Јосиф, нели која им се открил, која се испрегрнале, Господ мене ме испрати пред вас овде, <laughs> за да се спаси цел еден народ. Господ го испратил. Па нели браќата му го предадоа? Видите како Јосиф ги сваќа работи. Господ мене ми испрати со цел. Сето тоа беше со некаква цел. И видите го постапувањето на Јосиф и тој завршил едно време бил тамо во некоја келија. Како служел. Бил истиот оној Јосиф како што бил и во палатата и таму во келијата. И сето тоа е допринело за да подосно излезе од таму и да, да ја помине таа неволја. Јона он веќе си заслужил, меѓутоа, нели, бегал од Божито присуство. Меѓутоа, Јона го фрлаат не знам, бошците, нели, од бродот, и морето се смирува тогаш. Но во втората глава веднаш Јона која се моли на Господа, тамо нели доле во а, утробата на рибата, вели му се обрека на Господа и вели ти што ме фрли во морето. <laughs> Па како тоа Господ го фрлил? Нели го фрли овие? И она го сваќа истото тоа. Господ дозволува. Треба така да ги сваќаме работите. Многу полесно е да се живее така, оти воспротивно можеме да похулиме на Господа, можеме да, да станеме непријатели Божи, да го изгубиме мирот и така натаму и така натаму. Трета работа, трет совет, како да минуваме, да се справуваме со неволите. Слави го Бога секојаш. Без оглед на се, Филипијаните 4.4. Се враќаме Филипијаните. Одна стих. Радувајте се секојаш во Господа, пак ви велам радувајте се. Кога го славиш Господа, тоа е најголема радост. И ова самиот Павле го доживеал, и тоа токму во Филипи. Секавате која биле фатени со сила, во затвор ставени, што правеле нокта? Пеели и го славеле Господа. Потоа случува нели оној земјотреси излегуваат со Божје чудо. Пеели и го славеле Господа и кој се обраќа тука како резултат на тоа? Стражарот. Пицели од негов дом. Подосна станле Христови следбеници. Кои околности биле? За песна? <laughs> Че Павле имал повеќе искуство со затвор. Повеќе искуство со затвор. Радувајте се секојаш во Господ, пак велам радувајте се. Иако не сите околности некојаш а, се такви за да се радуваме. Ајде да прочитаме во Авакум, книгата на пророкот Хабакук овде, или Авакум, во третата глава, таму при крајот Поточно 17-18 стихови се секојаш и стихови во овој контекст да се спомнат. Авакум 3.17.18 Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод полозијат, макар и трудот на маслинката да не успее, и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите, макар и ништо да нема тешка економска криза. Јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Ова можеме да го имаме ако ги имаме овие првите две, ако ги прифатиме тие први две, два совети во, во нашиот живот. Значи, ако свакеме дека сите работи доаѓаат од Господа, дека Тој дозволува, и што беше првото? Ако се фокусираме секојаш на позитивното, ако сме позитивни, тоа ќе пееме, тоа ќе се радуваме. И тоа што и кога ќе кажуваме, кога ќе дојде време да кажеме некој благослов, нема благословите да не бидат содржени само од некои, не знам, убави нешто во животот, туку нешто плюс ќе има. Четврто, продолжи да му служиш на Господа, во какви и да си состава. Еве, Павле тоа го прави, во затворот. Павле не можел сега да оди, како што одел, нели, по Македонија и тие неколку, негови патувања да проповеда по Грција и така натаму. Но сега што можел? Можел да напише писмо, е, послание, тоа го прави. Некој од нас може во некоја одредена ситуација да се најде во која што нема да може да му служи на Господа како и вообичајно што му служам. Меѓутоа може нешто да прави за Господа. Видите, можете вие ако сте хиндикепирани, пример, да седнете и денеска преку овие електронски нешто што ги имаме Facebook или не знам социјални мрежи да сведочите вие за Господ. Можете да сте без нозе да не кажам, па да седнете и да да пишувате, да сведочите за Господа. Било како и да е, служете му на Господа. Филипјаните 1:21. Што вели овде Павле? Зошто за мене животот е Христос а умирањето придобивка. Да, не е лошо да кажеш за мене животот и семејството моје, не знам, синот, керката и било што. Меѓутоа, над сето тоа, животот за мене е Христос. Се што правам, се правам за да го прославам Него, че му служиш на Господа во било какви околности. Пето, ова е исто многу битно, живеј во сегашноста, а не во минатото. Че ова не значи, не подразбира дека не треба да се секјаваме, Елен Вајд тоа добро го кажува, треба да се секјаваме на минатите победи, за да се храбриме. Меѓутоа, едно е да се секјаваш на убавите нешта, друго е да живееш во минатото. Има луѓе кои што едноставно си ја уништуваат сегашноста заради тоа што живеат во минатото. На тоа се мисли. Филипјаните, 3, 13 и 14. 3, 13 и 14. Познати стикови исто. Браке, јас уште не мислам дека го достигнав спасението, ли мисли. Но, сепак правам едно, го заборавам она што е зад мене. Не живем во минатото. Поминало тоа. Што можеш да смениш ако нешто си утнал, да кажем, во минатото? Ништо. Го заборавам тоа што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. И навистина, ако живееш во минатот, ќе си упропастиш и сегашност. И не знам каква иднина ќе имаш. Да отвориме во Ездра, книгата на Ездра, сега малко имам проблем да ја најдам, ќе морам на содржината. Ова ми е една од проблематичните книги исто. Значи, после летописи, после дневник. Вероятно, не ме е ни многу проучувана, по па затоа. <laughs> Таму отвараме во трета глава, знаете, кога во времето на Кир, во времето на Медо Медоперското царство, кога ќе им се дозволи на израелците да го обноват храмот, па и градот Иерусалим. Се гради се обнова храмот. Каков благослов било тоа, значи, после долгото робство во Вавилон. И читаме во Ездра, од трета, значи, трета глава, од 11 стих. <laughs> Видите ја ситуацијата. Едни се смеат, други плачат. Трета глава од 11 стих. Ау, се извинувам. Не сум во Ездра, тоа е Естира, трета глава, Ездра. И му пеа на Господа фала и слава, како и не би, не би ли му пееле после толку години робство, повторно да го возобнува Домот Божи. Навистина за радост зашто е благ, зашто е довека неговата милост кон Израел. И сиот народ воскликнуваше славејќи го Господа, зашто Господовиот дом беше поставен врз своите основи. Но имало една друга група кои што плачеле, не се смееле, не се радувале. Зошто? Вика, навистина мнозина свештеници, мнозина левити и главатари на татковските домови и старешини, кои со своји очи ги видоа основите на поранешниот храм, тие постарите, значи, кои што знаеле како изгледа поранештиот храм, плачеа гласно, а мнозина пак воскликнуваа многу гласно од радост. Овие едните живееле во минатото. Место да се радуваат на тој храм кој што сега изграден, е, тој беше поволен, тој беше не знам ова, не знам тоа. Пославен и така натаму. Плачеле. И така никој не можеше да го разликува радосното воскликнување од плачот на народот, зашто народот воскликнуваше гласно и викањето се слушаше многу далеко. Едните плачат, другите се радуваат. Живее во сегашноста, не се навреке на минатото. Тоа е петото. И шесто. Полни се со сила од Господа. И тоа е оној познат текст, повторно се враќаме во Филипијаните 4.13. се можам преку Христа, кој ми дава сила. Веднаш после оние стихови што ја прочитавме, кај што вели Павле дека се научил и во изобилство да живее, и во скудност, едноставно е задоволен во она во што е и вели се можам преку Христа, кој ми дава сила. Евреите 4.16, што вели таму? Пристапувате слободно кон престолот на милост, да добиете благодат, да добиете сила за време кога ќе ви биде потребна таа сила и таа благодат преку молитвата, преку нашиот молитвен живот, преку приството на службите во Божиот дом, преку проучување на Словото највеќе, преку дружење со истомисленици, значи, тоа то, то, токму тоа го правиме кога се собираме овде. Разменување мислења, се храбриме, слушаме искуства, еве, денеска слушнавме искуства и така натаму. Сето тоа е за да се полнеме со сила од Господ. И сето тоа допринесува за да многу полесно ги поминеме неволите. Само на крајот да сублимираме. Значи. Да се фокусираме на позитивното. Ова се се совети кои што е произлегуваат од оваа книга Послание до Филипијаните од Павле, кој што се наоѓа во затвор. Да се фокусираме на позитивното. Да сметаме како се да доаѓа од Господа. Да го славиме Бога секојаш, да продолжиме да му служиме на Господа без оглед на околностите, да живееме во сегашноста, а не во минатото, и на тој начин и днина да ги биде светла, и да се полнеме со сила од Господа. Јас верувам дека ова беа убави совети, без оглед на тоа дали некој од нас поминува низ некоја неволи, во некоја незгодна ситуација или пак не, се од корист за оној кој што е во таква ситуација, а ќе бидат од корист, верувам, за оној кој што може да се најде во таква ситуација. Слава нека му е Господа што еве ни дава вакви охрабрувачки пораки преку писмото на Павле, односно преку речта Божја и вдахновението што го добил Павле и во затвор, а вака да не охрабри од кога послание не само филипијаните, <coughs> односно луѓето од црквата во Филипи, до македонците во Филипи, туку и до македонците од денешно време. Нека му е слава на Господа за ова. Амин.